بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين Evet bugünkü işleyeceğim konu mizan meselesi. Kıyamet gününde bütün insanların amellerinin getirilip tartılacağı mizan. Tabi biz, bizler her gün belki defalarca mizana bakarız, tartıya bakarız. Bir şeyler alıp alırken, çarşıya çıkarken, bir şeyler alırken mizana bakarız. Ama bizden o mizana bakıp da her seferinde bir günde gelecek benim de mizan, mizanda amellerim tartılacaktır. Günahlarım ve sevaplarım ortaya dökülecek ve tartıya konulacak ve öyle bir hassas tartı ki ve ardından öyle e, heyecanlı bir an ki onun akabinde kişi ya cennete gidecek ya da cehenneme gidecek. Hiç böyle bir şey düşünüyor muyuz? sahabe-i kiramın özelliklerinden birisi de her zaman bu bilinç içerisinde hareket etmeleriydi. Her zaman bu bilinç içerisinde olmaları. Bir gün öleceğim, benim bütün yapmış olduğum amellerim ortaya dökülecek. Getirilecek ve mizana konacaktır. Eğer mizanım ağır basarsa ne mutlu bana, kurtuluşa ereceğim. Yok eğer mizanım hafif basarsa bana yazıklar olsun, başıma neler gelecek diye hep bu bilinç içerisinde yaşarlarmış. Ve Allah Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in defalarca birçok yerinde bu meseleyi bize vurguluyor. Ta ki bu bilinç içerisinde yaşayan, her zaman yapmış olduğumuz ameller, tutumlarımız, sözlerimiz, davranışlarımız, düşüncelerimiz, kalbimizden geçirdiğimiz şeyler, bütün bunların bir gün ortaya döküleceği, bir gün mizana konulacağı, hem de insanoğlu ile beraber, amelimizle beraber tartıya konulacağımız ve bunların tartılacağı, zerre kadar hiçbir şeyin kaybol, kaybolmayacağı bilincinde olmamız gerekiyor. allah Teala şöyle buyuruyor, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde adalet mizanlarını ortaya koyarız. Yani zerre kadar hiçbir şeyin kaybolmadığı, yok olmadığı o gün. فَلَا تُظْلَمُ nefsun şey'en nefis hiçbir konuda hiçbir şeyde zulme uğramaz. Zerre kadar zulme uğramayacaktır. Çünkü orada torpil yok. Ve in kana mithqala habatin min khardalin ateyna biha. Hardal tanesi kadar da olsa en ufak bir amel o gün getirilir, konulur. Kesinlikle kaybolmaz. Ve kefa bina hasibin hesap görücüler olarak bizler yeteriz diyor. Hesap görücüler olarak. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ O gün mizan haktır. O kıyamet gününde. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin mizanı ağır basarsa, sevapları ağır basarsa o kişi kurtuluşa erenlerdendir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Ama kimin de mizanı hafif basarsa, işte onlar nefislerini kaybedenlerdir. Hüsrana uğrayanlardır. uğrayanlardır. En büyük zarara uğrayanlar onlardır. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Çünkü ayetlerimize karşı zulüm içerisindeydiler. Ayetlerimizi alıp yaşamıyorlardı, amel etmiyorlardı. Ve mizanları hafif bastı, böylece en büyük zarara, ziyana uğrayanlar onlar olacaktır. Tabi Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beyanı üzere her bir kişi ameliyle beraber tartılacaktır. her bir insan ameliyle beraber tartıya konulacaktır. Eğer imanı varsa, güzel amelleri, güzel ahlakı, güzel tutumları varsa, Allah'a karşı ubudiyetini yerine getirmişse, mizanda çok ağır basar. Ama bu konuda ne kadar hafif olursa, İslami noktalarda ne kadar hassas değilse, mizanda da o kadar hafif olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, يُؤْتَ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَم۪ينٌ فَيُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضًا Kıyamet gününde şişman bir insan getirilir. kilolu, büyük, cüsseli bir insan getirilir. Mizana konur fakat Allah'ın yanında zerre kadar ağırlığı olmaz. Sivrisineğin kanadı kadar ağır basmaz. Neden? Çünkü Allah'ın dinini hafife aldığından dolayı, Yaşamadığından dolayı kıyamet gününde de ona önem verilmez. O ağır basmaz. Ama Abdullah İbni Mesud için radıyallahu anhu o zayıf cüsseli olan, neredeyse bir metre boyu olan, bir gün ağaca çıkıyor, ince bacaklarını sahabe-i kiram görünce gülüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın bacakları için mi gülüyorsunuz? Vallahi onun her bir ayağı Uhud'dandan daha ağırdır olacaktır kıyamet gününde diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Demek ki her bir insan ne kadar önem vermişse dinine o kadar da ağırlığı olacaktır kıyamet günü. Ve kişinin yapmış olduğu her bir amel de ağır basar. Örneğin aleyhissalatü vesselam bir hadisinde diyor ki kelimetani hafifetani alel lisan İki söz vardır ki dile karşı hafiftir dil için. Yani dil çok rahat bir şekilde bunları söyleyebilir. ثَقِيلَتَانِ fil mizan Ama mizanda ağır olacaktır. Dile göre hafiftir ama mizanda ağır olacaktır. Habibeten ile Rahman, Rahman'a da sevimlidir. Rahman'ın sevdiği, değer verdiğidir o sözler. Nedir onlar? Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahul azim. İşte bu iki söz mizanda en ağır basacak olan sözlerdendir. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahul azim. Dile karşı hafif, mizanda ağır, Rahman'ın da Allah'tanın da sevdiği en güzel sözlerden. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahul azim. Bunun gibi ameller ne olacak? Her bir kişinin yapmış olduğu ameller böylece getirilip e, mizana konulacaktır. Yine bir hadisinde Aleyhisselatü vesselam diyor ki yusahu bir raculi ala ruusil halaik. Bütün mahlukatın olduğu bir günde adam çağırırlar. Ey falan oğlu falan gel. Geldiği zaman feyukalu lehu uhdur veznek. Gel sen de mizanına hazır ol. Senin amellerin tartılacak sen de gör gözünle. Feyunşer lehu tis'aten ve tis'une 99 tane sicil yani kitap neşredilir önüne. Yapmış olduğu günahlar, yapmış olduğu taksirat, haramlar, masiyetler teker teker böyle mücellet mücellet yazılmıştır. Ve 99 tane getirilip serilir gözünün önünde. Kullu sicillin meddul basari. Her bir kitap, her bir defter o kaydolmuş olan amelinin uzunluğu ta gözünün görebildiği yere kadar açılmıştır. Ta gözü nerelere kadar görüyorsa, kaç kilometre ileri görüyorsa, onun her bir defteri, her bir orada evrakı ta oralara kadar uzanıyor. Ve bunun gibi 99 tane. 99 tane böyle serilir. Hepsi de günahlarla dolu. فَيُقَالُ لَهُ اَظَلَمَكَ كَتَبَتِ الْحَافِظُونَ Bu amelleri yazan melekler sana zulmetti mi? Bir bak mizan defterine, amel defterlerine bir bak. Hiç zerre kadar zulme uğradığın oldu mu? Yapmadığın halde yazılmış olan bir şey var mıdır? فَيَقُولُ لَا ya Rabbi Hayır ya Rabbi bunlar bana zulmetmemişler. Kafirlerin de dediği gibi başka bir ayette لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ya bu kitap ne biçim kitaptır? وَقَالُوا مَا لِهَذَا kitap. Bu kitap ne kadar muazzam bir kitaptır. Küçük olsun, büyük olsun hiçbir şey unutmamış. Zerre kadar ne varsa dünyada yapmış olduğumuz bütün her şeyi kaydetmiş. Sözlerimizden, bakışlarımızdan, aklımıza getirdiğimiz, amel olarak yaptığımız bütün her şeyimiz kayıtlı. Hiçbir şey kaybolmamış. فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Efeleke hasenetun Peki ey kulum senin bir sevabın var mıdır? Adam çok masiyet işlemiş. Dünyada hep günah işlemiş. Sürekli Allah'a isyan etmiş. Peki bir sevabın var mıdır kurtulman için? Feyestahyi ama utanacak. Hep günahlarla dolu olduğu için utanacak. Ya Rabbi benim sevabım var artık söylemeye utanıyor. Feyekulu la hayır. Bir sevabım yok. tabi helak o- olacağını düşünüyor. Helak olmuş diye böyle düşünürken فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ بَلَا اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنًا allah Teala hayır bilakis bizim yanımızda bir sevabın var. Belki de unuttuğun veyahut da aklına getirmediğin veyahut da utanıp da söylemediğin bir tane sevabın var. فَتُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ عَلَيْهَا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ Bir kart çıkarılır ve onun üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı. Sen dünyada bu sözü hakkıyla söylüyordun. Sen muvahhid bir kul idin. Sen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söyleyip buna tam olarak iman etmiştin. İşte bu amelin var. Bunu unutma yani. فَتُوضَعُ السِّجِلَّاتِ فِي كِفَّةِ Bütün o günahlar 99 kitap getirilir bir kefeye konur. vel bitakatu fi keffe ve o kart da getirilir öbür tarafa konulur fetatishu sicillat ve tetkulul bitaka o kart ağır basar ve öbürlerini de fırlatır atar ve la yeskulu şey'un ma'a la ilahe illallah ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah'a karşı hiçbir şey ağır basmaz buyuruyor. İşte demek ki kişinin mizanında en ağır basacak olan şey nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüdür. Ve bunu hakkıyla söyleyen, hakkıyla iman eden, bunu hakkıyla idrak edip kalbine nakşeden kişi Allah'ın izniyle kıyamet gününde kurtulacaktır. Azap görmüş olsa dahi sonunda cennete girecektir. Bu söz ile kurtuluşa erecektir. Ve bu söz Allah'ın izniyle onun mizanında çok ağır basacaktır. Ama bu sözü hakkıyla söylemeyen, hakkıyla yaşamayan ve hatta Allah'a şirk koşan hiç kimselere bu söz kesinlikle fayda vermeyecektir ve onlar husrana uğrayacaklardır. Ve maalesef bu sözü hakkıyla söyleyen insanların sayısı çok az. Allah Teala'nın da buyurduğu gibi ve ma yu'minu billahi ve ma yu'minu ekseruhum billahi illa ve hum müşrikun. Onların birçoğu Allah'a iman ederken birçoğu şirk koşarak iman edenler. Allah'a iman ederken Allah'a şirk koşarak iman ederler. Bakarsınız Allah'ın dışında başka mahlukat üzerine yemin ederler. Allah'tan başkalarına kurban keserler. Allah'tan başkalarına tevekkül ederler. Allah'tan başkasından daha fazla korkarlar. Allah'ın dışındakilerden daha fazla onlara sevgi beslerler. Allah dışındaki mahlukata hakimiyeti verirler. Ubudiyetten herhangi bir şey onlara yöneltirler Böylece Allah'a şirk koşunca onların söylemiş olduğu bu söz onlara fayda etmeyecektir. Ama bu sözü hakkıyla söyleyen, kalbi imanla dolu olan, kalbi bu la ilahe illallah'ın gerektirdiğiyle teslim olan o kişiler için Allah'ın izniyle ağır basacaktır. Rabbim bizleri bu hakkı, bu sözü hakkıyla söyleyen, amelleri sevap olan, salih olan amelleri de ağır basan mümin kullarından eylesin. وآخر دعوانا رب العالمين